Die Heere het toe vir Mooses gesê, Je moet die tabernakel, die tent van ontmoeting, op die eerste dag van die eerste maand oprig. Sit die ark met die getuienis binnen in die tent, skerm die ark af met die gordijn in die binnenste heiligdom, breng die tafel in en sit die toebehore bij die tafel neer. Breng die kandelaar in en steek sy lampies aan, die altaar vir die wierook moet je neersit net buiten die gordijn, recht teenoor die ark met die getuienis aan die afskorting voor die ingang van die tabernakel. Die altaar voor die brandoffers moet buiten staan, recht teenoor die ingang na die tent. Die waskom moet tussen die tabernakel en die altaar wees. Gooi dit vol water, je moet die linnemere rondom die binnenhof opslaan en die gordijn bij die ingang na die binnenhof ophang. Vat van die sulfurie en sprinkel daarvan op die tabernakel en alles wat daarin is om dit so vir my te wei. Dit zal dan heilig wees. Sprinkel ook van die salfolie oor die brandofferaltaar en al sy bybore om dit te heilig. Die altaar zal dan ook aan mij gewei wees, salf ook die koperbad op zijn voetstuk om dit aan mij te wei. Laat Aaron en sy seens dan naar die ingang van die tabernakel toe kom. Was hulle daar met water, trek vir Aaron sy speciale kleren aan en salf om, wei om aan mij zodat hij mij als priester kan dien, laat sy seens ook nader kom, trek ook hulle kleren vir hulle aan sal hulle ook soos hulle pa en wij hulle aan mij als priesters. Met hierdie salving word Aaron en sy nageslag priesters voor altijd. Mooses het toe precies gemaakt soos die Heere vir hom gesê het. Die tent is opgerig op die eerste dag van die nieuwe jaar. Mooses het eerst die voetstukken op hulle plek gezet. Daarna het hy die houtpanele daarop neergesit en hulle met die dwarslatte aan mekaar vastgesluit. Daarna het hy die dak oor die tent getrek en die boonste laag daar boer getrek, soos die Heere beveel het. Hy het die kliptafels met die getuienis binnen in die ark gezet, die drapale deurgesteek en die deksel boven op die ark gezet. Toe het hy die ark in die tabernakel neergesit. Hy het die gordijnen voor die ark gehang om dit af te skort. Dit was precies soos die Heere vir hom gesê het. Daarna het hy die tafel in die tabernakel teen die noordelike muur neergesit net buiten die afskorting. Hij het die offerbrode daarop neergesit voor die Heere, net soos die Heere vir hom gesê het. Hy het die kandelaar in die tabernakel reg oor die tafel teen die suidelike muur neergesit. Die lampies het hy aan die staander vastgezet, soos die Heere gesê het en die altaar vir die wierook in die tabernakel het hy voor die afskorting neergesit. Toe het hy die gerige weer ook daarop aan die brand gesteek, soos die Heere vir hom gesê het. Hy het die gordijn by die ingang van die tabernakel opgehang. Hy het ook die altaar vir die brandoffer by die deur van die tabernakel neergezet. dit is die tent van ontmoeting, en daarop brandoffers en graanoffers aan die brand gesteek, soos die Heere hom beveel het. Daarna het er die waskomtes in die tabernakel in die altaar neergezet en dit vol water gemaakt zodat die priesters hulle daar kon was. Mooses, Aaron en sy seens het hulle hande en voete daar gewas. Elke keer wanneer hulle bij die tabernakel kom en na die altaar toe gaan, het hulle eerst gewas, soos die Heere vir Mooses gesê het. Toe het hy die gordijn wat die binnenhof rondom die tabernakel in die altaar vorm, opgehangen. Hij het ook die gordijn bij die ingang naar die binnenhof opgang. So het Mooses sy werk afgehandel, toe die wolk afgesak en oor die tabernakel gaan. Die heerlijke teenwoordigheid van die Heere het die tent gevul. Mooses kon niet langer in die tabernakel kom nie, van die wolk was oor die tabernakel en die teenwoordigheid van die Heere het dit gevul. Wanneer die wolk van die tabernakel af opgelig en begin beweeg het, het die Israëlieten geweet dat hulle verder moest trekken. Als die wolk niet opgelig en begin beweeg het nie, het hulle net daar geblei. Die wolk van die Heere het gedurende die dag oor die tent gehang en s'nachts was daar vier oor die tabernakel. So het dit dwars dier Israëlse reis gegaan.